Ostaje samo u vjernika. www.pautal.com dobar put vjernika. Soba namenjena svima onima koji su potrazi za onom čega nema na svakom koraku. Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo. Za koje kaže mnogo toga, a najmanje istinu. Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. خراب حقا قد جفوت ديارنا كالصخر يسمو عالي الطيران يا أيها gostovanje uživo, širok izbor audio predavanja daija sa naše govorno područje, kao i upoznavalaca problematike s kojom se naš umne danas ustaje. Moderna nauka sa ovim mikroskopima i šta ti ja znam, otkrili su da je u pljuvašci, dakle, psa, dakle, da postoje mikrobi i bolesti, dakle, katastrofalne bolesti koje izazivaju dakle ne samo tjelesne već i druge la haule ve la kuvvete illa billah la yaziluha alma'u wahdahu i nije moguće samom vodom odkloniti dakle te prljavštine se držiš samo za tekst. Dakle, obaveza ti je samo šarijetskog teksta da se držiš. Ako bi došao sa neko i dao ti fetvu koja je suprotna tekstu, onda je njegova fetva o zemlju. A možete ovih fetvi vezano za ovo čut koliko hoćete u današnjem vremenu. Doćete pa reći, ne mora zemlja, može prašak za sudove, može da ubaciš posudu u ona mašina za pranje suđa. Ona to skuha, proradi, opere. A Allaho poslanik je spomenuo zemlju, spomenuo je pranje sedam puta. Allahu Ekber. Tome se ugleda islam, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Večeras sa Allahom te bareke نريد dozvolom eh, na redu je hadis broj od hadisa Bulugul Marama od Ibn Hajara rahimahullahu ta'ala. Pa kaže a Nebi Hurejrete radijallahu anhu kale, kale Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakle od Ebi Hureyre radijallahu anhu se prenosi da je rekao, rekao Allahu poslanik alaihi salatu wasalam tuhuru inai ahadikum idha walaga fihi l-kelb an yagsilahu seba marratin ulahunne bit turab ahrađahu muslimu Dakle, rekao Allahov poslanik sa zaname, čišćenje posude nekog od vas, kada iz nje poloče pas, a, da je opere sedam puta prvi put, dakle, da opere sedam puta prvi put sa zemljom. Dakle, ovaj rivajet, dakle, u ovoj formi je od muslima, rahimahu ta'ala. A u drugom, dakle, rivajetu lafz, fel jurikhu, fel jurikhu, znači, neka neka je prospe, dakle vodu ili tečnost koju je polako pas iz te posude, neka je prospe, neka je baci, jel? Neka je prospe na zemlju. A, a u hadisu od imama Tirmizija Rahim al-Hotala, dakle u drugom rivajetu, uhra hunne eu ula hunne. Dakle, zadnji put i prvi put. Dakle, zadnji put sa zemljom, sedam puta da opere posudu, nakon što je pas poloko iz nje, sedam puta da je opere, zadnji put sa zemljom ili prvi put sa zemljom. Pa ćemo mi inšalo tela pojasniti, dakle, e, dakle, ove rivajete i razlog razilaženja učenjaka zbog ovih rivajeta. A? Jer mi znamo, govorili smo o vrsti hadisa mutarib, kada dođe kontradiktornost između dva rivajeta. A? Ako ne možeš da dadeš prednost jednom od ta dva hadisa, dakle, kontradiktornost, jedan je ovakav, jedan kaže prvi put, a u drugom rivajetu kaže zadnji put sa zemljom da se opere. Dakle, ako ne možeš jednom od dva hadisa da daš prednost, a, onda su oba dva hadisa mutarib. Dakle, mutarib, oba, oba dva su daif, oba, oba, oba se odbacuju. A, a ako jedno može daš prednost, da ga, proglasim jači, da ga proglasiš jačim, onda je on sahih, a onaj drugi, iako je vanštinski izgled za sahih, šta biva sa njim? On postaje šad, bare kalaufikum dobija, dakle, propis šada i proglasuje se da daifom. Dakle, pojasnit ćemo to kasnije kada budemo došli do učenjaka, e, do razilaženja među učenjacima vezano za ovaj hadis. Dakle, hadis smo razumeli, alhamdulillah, i njegovu, dakle, tekst hadisa, barekala ofikum. Ma johadu mina hadith, dakle, ono što može da se izvuče iz ovog hadisa od propisa i koristi. Na prvo mesto, neđasetul kelb, prva stvar jeste da je pas neđis. Da je, da je, dakle, pas je prljav. وكذا جميع اجزاء بدنه نجسا i takođe su svi njegovi dijelovi tijela prljavi na svi iz ovog hadisa možemo da izvučemo da je pas sav prljav dakle sve kompletno je l' tako u جميع فضلاته نجسا i sve ono što ostane iza njega od pića je l? od onog što je popio, je šta prljavo i mora da se da se prospe dakle to je ono što vanštinski možemo da svatimo i sarisa, ili tako bare kalofikum. Ene neđasetuhu neđasa mugallada. Druga stvar, da se kod prljavštine psa radi o žestokoj prljavštini. Mugallada znači teško. Muhaffafa je nešto što je lahko, malo prljavo, hafifno. hafifno. Muhafafa, dakle, ta riječ hafifno. A? Jel da? A mugallaza, dakle, žestoka prljavština. Dakle, prljavština psa, o kojoj prljavštini se radi, o žestokoj prljavštini. Jel tako? Barek Allahu fikum. Fahija agladu neđasat. Čak se radi o najprljav, dakle, najprljavijim vrstama prljavštine koje postoje, jeste pas. Jel tako? Barek Allahu fikum. Ennehu la jekfili izaleti neđasetihi u tahara minha illa seba gasalat. Treća stvar koju možemo da izvučemo iz ovog hadisa jeste da nije, doz, nije dovoljno a, za otklanjanje prljaštine psa. Da nije do, dovoljno, dakle, da se osim da se opere sedam puta. Dakle, sve što je ispod sedam puta nije dovoljno za čišćenje posude iz koje je polokova pas. Jer Allah poslije sedam je jasno spomenuo sedam. A ti radi šest. Dakle, nije, nije, nije dovoljno. Allah poslije nije rekao sedam, nije rekao ni šest, ni pet, ni četiri, rekao je sedam. Ako uradiš manje od sedam puta, nije dovoljno, dakle, nije oprato. Nije oprata ta posuda. La haule vela kuvete illa billah. Uh, Zatim kaže إذا ولغ في الإناء فلا يكفي مؤالجة سؤره بالتطهير بل لا بد من إراقته ثم غسل الإناء بعده سبعا إهداهن بتراب četvrta stvar jeste kada pas poloče iz posude neke a? onda nije moguće ta, dakle, tečnost, dakle, u ovom slučaju reći ćemo voda, da se iskoristi u bilo kojem smislu, ne možeš da iskoristiš ni za šta, već možeš samo da je prospeš. Jer je ovdje došla naredba, fel jurikhu neka je prospe. Halas! Dakle, ostalo ti vode i kažeš u redu, ova voda je prljava. Ne mogu da se abdesim s njom, ne mogu da je popijem, ne mogu da... Jer je prljava sama, po sebi je neđis. A? ali će iskoristiti za nešto drugo. Ne možeš, ne smiješ, jer Allah poslanik rekao Feliuriku, neka je prospe. Moraš da je prospeš. Svatate ovo, barek Allah fikum. Samijena vatana, čujemo i slušamo i pokoravamo se. Nam, bella bude ili rakati, dakle, obavezamo da je prospe, a nakon toga da opere posudu, a, nakon što je prosuo vodu, da opere posudu sedam puta, jedan od tih puta, sa zemljom. Dakle, ovdje je šejh rekao, ih da hun ne bitu rab. Jedan od tih puta sa zemljom, jer će kasnije spomenuti razilaženje zadnji put ili prvi put, dakle, koje je ispravnije, jer je jedno i drugo spomenuto hadisu od imama Tir Tirmizije, rahimahullahu ta'ala. Nam. E, peta stvar. Riječ je Allahovog postanika, i da ga, dakle, kada poloče, lokanje je šta? Način kako pas pije. A? a kad jede onda što se kaže jede je tako ili kako se već kaže a ali ima razlike dakle walaga misli se tačno na pijenje tečnosti dakle na na lokanje, je tako? Barek Allahu fikum. <clears throat> خرج بهما إذا كان ما تناوله بلسانه جامدا لأن الواجب إلقاء ما أصابه الكلب بفمه ولا يجب غسل الإناء إذا إلا من الرطوبة Dakle, uh, iz ovog iza olega kada poloče se, dakle, u ovo ne ulazi druga vrsta, dakle, uzimanja hrane. Ako bi pas došao, dakle, parče mesa u posudi i on uzme ono parče mesa i ode, a, u tom slučaju nije obaveza da se pere posuda. Zašto? Zato jer je on nije dotakao svojim jezikom. A, a obaveza je pranja posude samo zbog vlažnosti njegove, njegovog jezika ili kako se zove ona tečnost. Pljuvačka psa. Svatate? Je, yeah, bare kalofiku. Ali u ovom slučaju se to nije nije desilo, već je uzao šta? E, dakle, kako se kaže to, stvar koja nije u tečnom stanju, već je krutom, tvrdom, čvrstom stanju, čvrstom stanju, varek alafikom, nam. Tajp. Dakle, to je bila peta stvar, je tako? E, dakle, nije obaveza šta da se, da se pere posuda osim zbog vlažnosti njegove pljuvačke, barek alafikom, a on je nije, dakle, nije dodirno, niti je niti je oblizao, da kažem, tu posudu. A kada je bila tečnost u njoj voda, samim dodirivanjem a, njegove njuške ili jezika te tečnosti, a, zaprljala se cijela, cijela posuda. Je tako? Jer je voda postala prljava i voda koja je prljava isprljala je posudu. Svata ovo, barek Allahu, fikum, nam. Šesta stvar, wujub isti'mali turab merra wahida minel gasalat obaveza, dakle vužub, važib korištenja zemlje prilikom pranja posude. Jedan od ovih sedam puta. Dakle, jedan put od ovih sedam puta obaveza je da opereš sa zemljom. Subhanallah. E, zatim kaže <clears throat> Wal afdalu an takuna mal ula lijeti al ma ba'daha A najbolje je bez da se prvi put opere sa zemljom. Zašto? jer nakon toga dolazi voda sa kojom se, dakle, sapere i ona zemlja. A, I to je i logično. Kada bi pro sedam puta zadnji put sa zemljom, a, onda bi možda ostalo zemlje na toj posudi. Svata togo bare kalofikom. Trago, tragova, tragova zemlja. Dakle, ono što je vađib jeste sedam puta. I što je još vađib, jedan put sa zemljom. Dakle, obavezati je to, moraš da radiš. Svata togo bare kalahu fikum. Zatim, Subhanallah, slušajte ovo, sedma stvar. Te ajunu turab, dakle, te, te ajin, bil ajin, dakle, spominje se jasno šta? Zemlja. Svatate. Tako da je obaveza uzeti zemlju. A? Ono što smo, pro, pro, ako se sećate, prije nekoliko predavanja kad smo govorili o, pa smo spomenuli razređivač. A? Ako bi sad čovjek uzao razređivač, da opere tu posudu, ne bi bila oprata. Jer je Allah oposlanik spomenuo šta? Zemlju, i sedam puta. Dakle, sedam puta, jedan put sa zemljom. Razređivač se ne spominje ovdje. Iako bi neko rekao, ne može ništa da bolje da opere, opere od razređivača i od benzina, benzin će ubiti sve te baksile. Ne, ne, ne. Vađip je da ti slušaš Allahovog poslanika i da radiš ono što se kaže. Svatate ovo barek Allahofikum. Allahov poslanik je naredio sedam puta, prvi put sa zemljom. A u drugom, dakle, rivajotu, kao što rekao smo, zadnji put. Ali mi ćemo reći da to, da da je neispravno i da je taj hadis šad, da će mu taj propis kasnije, inša Allahu, teala. Nam, gdje smo sali? Fela je džuz gajruhu minel mezilat uel mutahirat. I nije dozvoljeno da čovjek koristi nešto drugo, neko drugo sredstvo umjesto zemlje, A, dakle, neko drugo sredstvo za čišćenje kao što je sjaj, onaj, kako se zove sjaj, jel tako? Neki pražak, deteržent i šta ti ja znam. Zašto? Jer je Allah poslanik naredio zemlju. A nakon toga kaže li umur radi dakle iz više razloga. Na prvo, jehsulu biturabi, biturabi minel inqai wala jehsulu bi gajrihi minel, minel a, muzilat wal mutahirat. Dakle, ono što, dakle, način na koji zemlja može da opere, ništa drugo ne može da opere poput, poput zemlje. Dakle, ne može ništa da opere tu posudu od pljuvačke psa kao što to može zemlja da uradi. Nijedan drugi deterđent. Subhanallah. A, druga stvar je se ظهر في البحوث العلمية أنه يحصل بتراب خاصة إنقاء لهذه النجاسة dakle u savremenoj tehnologiji ili kako se kaže to savremenoj nauci, barekallahu fikum, je dokazano da zemlja u sebi sadrži stvari sa kojom posebno je naj, dakle, najbolje a, da se čisti ta vrsta prljavštine ili vrsta mikroba koji je pas sa sobom nosi, dakle, u svojoj pljuvarci ili u svome tijelu općenito. A? Koju može, dakle, samo zemlja ili najbolje zemlja da očisti. La jehsulu min gajrihi i ne može da se ta vrsta prljavštine psa očisti nečim drugim kao što može. Dakle, ne može osim sa zemljom, subhanallah. Wa وهذه إهدى المؤجزات العلمية لهذه الشريعة المحمدية إذا ovo je jedna od مؤجزة dakle šerijata Muhameda sallallahu alejhi wa selleme elati lam yantik sahibuha anil hawa dakle šerijat onog koji dakle šerijat onog koji ne govori po hiru svome in huwa illa wahyun yuha već je to objava koja mu se šta koja mu se objavljuje svata to barekallahu fikum A, treća stvar enne turab huwa mawridi nas fil hadis A, treća stvar je ta da, da se zemlja jasno spomenula hadisu Ne možeš da ti doći pa reći, hajde umjesto zemlje da uzmemo nešto drugo. Svatate, ovdje se jasno spominje zemlja, a tebi je obaveza da slijediš šerijetski tekst. Jel' tako, barek Allahu fikum? Nam. Fel wajibu taqidu bi nas i obaveza je da se držiš samo za tekst. Dakle, obaveza ti je samo šerijetskog teksta da se držiš. Ako bi došao sa neko i dao ti fetvu koja je suprotna tekstu, onda njegova fetva o zemlju. Svatate ovo bare kalafikum. A možete ovih fetvi vezano za ovo čuti koliko hoćete u današnje vremenu. Doćete pa reći, ne mora zemlja, može prašak za sudove, može da ubaciš posudu u ona mašina za pranje suđa. Ona to skuha, proradi, opere. Allah, postanik je spomenuo zemlju. Spomenuo je pranje sedam puta. Allahu ekber. U tome se ugleda islam. Dakle, islam, muslim je onaj koji je šta mu steslim, onaj koji se predao. Predao si se, Biva ti nešto naređeno i ti radiš. Svatate ovo, barek Allahu, fikum. Nam. Uleu e, kame gajruhu me kamehu. Pa makar i našli nešto drugo, koje, što bi mogli upotrebiti na mesto zemlje. Dakle, logično, sad kada bi ljudi mjerili, pa bi rekli, dobro, imam s jedne strane zemlju, blato. Dakle, zemlja pomješana sa vodom, sa njom da istrljam posudu. A sa druge strane imam perzil, ili šta ti ja znam. Čovjek kada bi upotrebio svoju logiku, rekao bi sigurno ovo je, ovo je deterđent, ovo opere sve mikrobe, sve bakcile, šta ti ja znam. Ha? Nije dozvoljeno. Allah poslanik je naredio zemlju i tačka. Halas, la haule vela illa bila. A, a nakon toga kaže, leđa e nasun ješmeluhu vema kjana rabuke nesija. Dakle, da je, da je moguće da čovjek koristi nešto drugo mimo mimo zemlje, onda bi došao tekst koji, dakle, sve te stvari dozvoljava, odobrava. Svatate ovo barekala ofikum. A nakon toga spominje ajet pa kaže, a tvoj gospodar nije zaboravan. Svatate. Svatate. Allah subhanahu wa ta'ala naređuje Allahovom poslaniku da spomene jasno zemlju. Sa zemljom operite. Svatate ovo barekala ofikum. Ha? iako znamo da je u tom vremenu bilo i drugih, dakle, sredstava za čišćenje. Svatate, bilo je mirisa, bilo je sidra, sa, bilo je lotusa, dakle, sa tim su se e, prali, čistili, tako dalje, tako dalje. Svatate ovo barek Allaho figu. Ali pored toga, Allaho, ko sam sveme, spomenuo samo, samo zemlju. E, nakon toga kaže, dozvoljeno je, dakle, pri korištenju zemlje, e, da, dakle, prvo stavi zemlju u posudu, a onda da stavi malo vode, ili da stavi vodu, a onda da stavi dakle, zemlje kako bi zemlja postala vlažna, ili da pomiješa zemlju i vodu vani, pa onda dakle, tu, tom smjesom da, da istrlja posudu. Svatate ovo bare kalafikum. Dakle, do, dozvoljeno jedna od ove tri, jedna od ova tri načina nam. E, a što se tiče samog dodirivanja zemlje mjesta, dakle, prljavštine, dakle, sa tim ne može da se očisti. Dakle, na primjer, uzmeš suhu zemlju, i samo mes, dakle, samo dotakneš mjesto gdje ne može. Svatate. A? Jer suha zemlja nema djelovanje, dakle, ne djeluje kao ona koja je pomješana sa vodom. Svatate ovo, bareka lahu, fikum, nam. E, <clears throat> zatim kaže devet, deveta stvar. Dakle, naučno je dokazano i otkriveno je sa ovim spravama za uveličavanje, jel? sa mikroskopima i šta ti ja znam. Ena <clears throat> fi luabil kelbi mikrobat u amraden fetaka. Dakle, sa dakle, moderna nauka sa ovim mikroskopima i šta ti ja znam, otkrili su da je u pljuvačci, dakle, psa, dakle, da postoje mikrobi i bolesti, dakle, katastrofalne bolesti koji izazivaju katastrofalne bolesti. Dakle, ne samo tjelesne, već i, i i druge la haule ve la kuvvete illa billah la yaziluha al ma'u wahdahu i nije moguće samom vodom otkloniti dakle te prljavštine dakle sama voda sama ne može da otkloni dakle te te mikrobe i te bakcile koje su za oko nevidljive tako ma lam yastamil ma'hu at turaba khassa osim ako čovjek ne upotrebi zemlju posebno dakle zemlju fe subhanallaha fe subhanallahi al alim al khabir pa neka je slavljan Allah subhanahu wa ta'ala koji sve zna i koji je o svemu obavešten. Nam. Deseta stvar. Kaže ennehu amun fi džemil kilab wa huwa kaulul džumhur. Dakle, i ovo se odnosi na sve vrste psa. Dakle, ovo se odnosi na sve vrste psa. Svatate? Na sve vrste psa. Dakle, i to je stav većine učenjaka i to je ispravno. Naprimjer, lovački pas. Ako bi lovački pas polohko iz posude. Da li važi ovaj propis za njega ili ne važi? Važi 100%. Ono gdje je napravljena iznimka jeste da ti lovački pas uhvati patku i da ti je donese. Svatate. Svatate ovo bareka fiku. On tu nije polokao niz, niz, niz kakve posude. Svatate. Neko će reći dobro, ali patka on ako je prljava pljuvačka, on je isprljava patku. Pa neće da ideš perija ili lahavle vrakuvati lavila. Ili će da ideš krzno od zeca. A? <laughs> Allahumu stanu. El muhim, dakle, ovo važi za svakog psa koji poloče iz posude. Ima ovaj propis. Nam. E, međutim, on, dakle, ovdje spominje e, neki učenjaci, dakle, e, kažu, inna al kelbe ma'dhune fihi li sajd wal harth wa ma'šije mustesna min hazel umum. Kaže, neki učenjaci, dakle, prave iznimku pa kažu pas za lov ili za čuvanje, e, <clears throat> ili za, dakle, za čuvanje objekata ili za čuvanje uh, ovaca, je tako? Kako se kaže to? Ovčar. Ovčar ili, jel? Ovčar jel, ovčar, barakallahu fikum, dakle, da, dakle, oni su iznimka što se tiče ovog propisa, dakle, za njih ne važi, ne važi ovaj propis. Nam, وذلك بناء على قاعدة سماها أشرية ويسرها فالمشقة fel mešekatu teđlibu et tajsir. Dakle, i oni su dakle, iz, dakle, napravili iznimku kod ove tri vrste pasa zbog šarijetskog pravila, dakle, koji je, koje olakšava muslimanima, a to je el mešekatu teđlibu tajsir poteškoće za sobom povlači olakšicu. Dakle, mi smo ovo pravilo spominjali. A? Međutim, ispravno je šta? Ispravno ovo, ovo prvo bezimalo, bezimalo sumnje. Nam. Zatim spominje, dakle, jedan, jedanesta tačka. Pa kaže, <clears throat> Alhaka ashabuna, dakle, ashabuna, dakle, naši prijatelji, misli se ovdje na, na sljedbeni, sljedbenike našeg mezheba. Misli se na hambelijski mezheb. A? Hambelije, naši. <laughs> Tako se kaže u fiku i to je dozvoljeno. Svatate ovo pare kala fiku. A? Tako se kaže u fiku i to je, to je dozvoljeno. A, <clears throat> dali su isti propis, dakle učenjaci Hanbelijskog mezeba, dali su isti propis svinji, dakle koji psu. Dali su je, dakle, isti propis nam i da se posuda iz koje je ona, dakle, polokala tečnost, da se pere na isti način kao i, kao i kod psa. Svatate ovo, barek Allahofikum. Nam. Međutim, većina uče, učenjaka im se suprostavilo u ovome, pa je rekla ne, dakle dovoljno je da čovjek opere normalno kao što pere, a, posudu iz koje polo, poloče šta, krmak, <laughs> je li tako, varakala fiku, a, i nije, dakle, obaveza ko za psa, jer je Allahu poslanik, dakle, jasno spomenuo šta, jasno spomenuo psa, la haule vela kuvete illa billa, nam. <clears throat> dakle, nisu stavili, na, na, nema sumnje da se, da se svinja, i njena prljavština, da je na istom stepenu kao pas, možda i na gorem. Svatate, ubraja se u neđasat, dakle one, one, one teške vrste prljavštine. Svatate, bare kalafikum. Međutim, kod ovog propisa, pranje posude iz koje je polokala životinja, a, nije na istom stepenu. Svatate, bare kalafikum. Jer Allah, poslani sveme, nije spomenuo svinju i nije spomenuo ove propise, ali kod psa jeste. A obaveza da se čovjeku drži, dakle, ovim šarijetskim propisima, zašta? Za dokaz. Svatate, barek Allahu, fikum. Nam. La haule vela kuvete illa billah. Nam. Dakle, šta? E, dakle, učenjaci, većina učenjaka, dakle, nije tog stava, e, već su rekli da se, da se čovjek moža, mora pridržavati širijetskog teksta, a što se tiče prljavštine svinje, dakle, nije došao hadis koji je došao kod, kod psa. Jer tako, barek Allahu, fikum. Svatate ovo, inša Allahu, teala. Što je smačno? O tome ćemo spomenuti u sljedećem hadisu, inša Allah, tela. A, varek Allah, fiku. Tajb. <clears throat> Zatim kaže, spominje se u šerh al-muhadzeb, nije obaveza sedam puta prati, dakle, nežaset svinje, dakle, ono što je, dakle, iz posude koja je, iz koje je polokala svinja, u ahuarađih, i to je odabrano mišljenje. Min hajthu delil, dakle, što se tiče dokaza, to je ispravno. Dakle, da nije obaveza sedam puta da se pere posuda iz koje je polakala svinja. Svatate ovo, barekala fikum. Već se to tiče samo čega? Samo psa. Nam. وهو المختار لأن أصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع I to je dakle odabrano mišljenje i to je osnova, jer je osnova da nešto nije vađib sve dok ne dođe šerijetski tekst. Svatate ovo bare kalafikum. A u ovom slučaju nije došao šerijetski tekst, što znači da nije nije važno da se to da se to radi, da se radi, je tako? 11. stvar, odnosno 12. halalite. Spominje šejh ovdje pa kaže razišli su se učenjaci o obavezi korištenja zemlje tokom pranja. Dakle, kod toga postoji razilaženje pa kaže Zehebe, e, el Hanefije u el Malikije. Dakle, Hanefije i Malikije su tog stava e, a, <clears throat> أن الواجب الغسلات سبع وأما استعمال التراب معهن فليس بواجب dakle Hanefija i Malikije su tog stava da je obaveza da se posuda opere sedam puta vodom, a nije obaveza korištenje zemlje. Svatate ovo bare kalofikum. I morate da pravite jednu razliku. Kada kažemo Hanefije i Malikije, a, to ne znači rekao Ebu Hanife, rekao ima Malik. Zapamtite ovo. A? Jer kasnije se često, dakle, a, dakle, pokazalo se, spanala, praktično, jel, da su često stebenici mezheba ili nekog imama, da su imali određeni stav, a imam mezheba imao drugi stav. Svatate ovo, barika laofiku. Nam. El muhim. Tajp. Uh, Ejba. Tu smo sali. وذلك لتراب الروايه في الغسل التي فيها تراب. Dakle zbog čega? Zbog onog što smo malo prije spomenuli zato što postoji itirab, dakle kontradiktornost u hadisima u kojima se spominje pranje sa zemljom. Pa u jednom se spominje uh, prvi put, a u drugom se spominje zadnji put. A došlo je rivajeta u kojima se uopšte ne spominje da li prvi, da li put, nego samo da se spomene jedan put sa zemljom. ehdahunne biturab, jedan put sa zemljom, sedam puta da se opere, jedan od tih puta sa zemljom. Dakle, došli su ove tri vrste rivajeta i sad su oni rekli, ovo je kontradiktornost među ovim hadisima, tako da ne prihvatamo nijedan od... Dakle, ne možemo na, ovom, na ovoj, ova kontradiktornost u hadisima, ne možemo na tome da izgradimo propis, pa da kažemo obaveza je pranja sa zemljom. Svatate ovo, barek fikum. Nam. Međutim, odgovor na ovo jeste da ovdje nema itiraba u tom smislu Ako se sećate kad smo govorili o, o ovom pravilu, a? Itiraba. Sećate li se? A? Itirab je samo onda kada imaš dva ili više rivajeta, pa ne moš jednom od njih da dadeš prednost. Međutim, i ovdje jasno imamo hadis imama muslima i hadis tirmizije. Kome ćeš da daš prednost? Muslima ovom hadisu. I automatski je rešen problem. Svatate? Dakle, itirab sa kojim dokazuju Hanefi i Malikije se ovdje ne prihvata. Dakle, je totalno pogrešno. I itirab znači da oba dva hadisa proglašiš daifom. Međutim, mi ne, mi samo ova jedan proglaš, proglašavamo ga, dajemo mu hukm šad. A? Dakle, i on je daif. Zašto? Zato što smo prednost dali hadisu i mama muslima koji je sahih. Svatate ovo bare kalofikum. I samim tim se, dakle, rešava, dakle, rešava ovaj, e, ovaj spor, je tako, bare kalofikum. Naam. وذهب الشافعي وأحمد وأتباعهما وأكثر الظاهرية وإسحاق وأبو أبيد وأبو ثور وابن جرير التبري وغيرهم ila ištirati turab. Dakle, ovi, dakle, imena koja sam sad spomenuo, da ih ne ponavljam na bosanski, barekala fikum, oni su, dakle, tog stava da je šart, uslov je da opereš sa zemljom, inače ti posuda nije čista. Svatate ovo, barekalahu fikum. A onda, uh, Pa kaže fa in gasalat najasatu al-kalbi bidunahu fala yathar. Ako bi se posuda oprala, dakle najaset psa ako bi se oprao mimo dakle bez zemlje, to ne bi posudu učinilo čistim. Dakle ne bi se očistila. Wa zalika li nusus as-sahiha fi zalik zbog sahih jasnih tekstova koji su došli vezano za ovu meselu, a nakon toga dakle spominje spominje dakle ovo pravilo i odgovara im ovo vezano za on što kažu jel da je mu tarib ovaj hadis, da ima kontradiktornosti, pa im odgovara pa kaže, e, to je to je neprihvatljivo nam. Wa huna ar rajih rivajatu muslim enneha eulahun. Dakle, je ovdje je odabrano ispravno mišljenje šta? Hadis muslima, kada kaže eulahun, ulahun, dakle, prvi put biturab sa zemljom. Svatate ovo, barakallahu fikum. Hamdulillah. Zatim to, toga spominje khilaful ulema, dakle, razilaženje učenjaka uh, u jednoj od mesela vezano za, dakle, za ovo pitanje koje smo spomenuli. Pa kaže, različni su se učenjaci kod prljavštine psa, uh, da li je prljavština samo u njegovoj njušci, njuška je tako, a? i u jeziku, odnosno pljuvašci, eu amma, ili se radi o prljavštini, dakle da je pas sav prljav i svi njegovi dijelovi tijela. Dakle, u tome postoji razilaženje. Pa jedni kažu, samo je, dakle, njuška prljava i, dakle, njegova pljuvačka. Hm? A drugi učenjaci kažu, pas je sav nežis. Svaki njegov dio tijela je prljav. Na. Pa kaže, zehebe ima malik u Davud. Dakle, ima malik i Davud. A mi smo spominjali prošli put da jedan dio malikija psa uopšte ne smatja prljavim. Nijedan njegov dio. Neki ga čak učenjaci Malikija smatraju dozvoljenim za jelo. A? A mi ovdje, dakle on ovdje, ja sam spominjak, paže, ima Malik je tog stava. A? Zbog toga jedan dio Malikija ne zove i Malikije, nego i učenjaci kažu vi ste Kasimije, od Ebu Kasima, Rahim Latala, koji je došao u kasnim generacijama, koji je prenosio, dakle, Malikijski mezheb na kasnije generacije. Pa kažu vi ste, vi se pripisujete njemu, nemojte se pripisivati Maliku, jer se on dosta razlikuje od, od Malikovih stavova. Svatate, evo, barek Allahu, fikum, nam. Ko što danas mi kažemo za Hanefije, ovo su falsifikat Hanefije. Svatate. Nisu ovo pravi Hanefije. Kakvi Hanefije? <laughs> Lažni, barak lafikum. Dakle, Malik i Davud, Davud es Zahiri, rahimahullahu ta'ala, dakle, zahirijskog, učenjak zahirijskog mezheba, a? Uh, ila kastril hukmi ala lisanihi wefemihi. Da ovaj propis prljavštine da se tiče samo njuške E, i jezika. Dakle, da je samo to dvoje kod psa prljavo. Nam. <clears throat> Zašto? Zato što oni vide dakle, da je pranje, odnosno obaveza ili naredba ps, uh, pranja od ovog neđaseta te abudi lali neđasa. Dakle, da je pitanje ibadeta, a ne prljavštine. Dakle, pitanje ibadeta, Allah ti naređuje da opereš sedam puta kad poloče pas. Dakle, ovo nije zbog prljavštine a već je ša, već je zbog takle pitanje ibadeta Allah ti je naredio, ti ne znaš razlog što je zabranjeno, svatate dakle ne znaš što ti Allah naredio da pereš a ne znaš da li je zbog proljaštine ili zbog nečeg drugog ali ibadet je šta pokornost Allahu njegovom poslaniku, svatate ovo bare kao lešta nam wa ta'budiyu yuksiru ala nas a pitanje ta, ta, ta dakle pitanje ibadeta su Dakle, tu mora, mora čovjek da se drži isključivo samo teksta. A? A ovdje se radi, dakle, o lokanju, dakle, dodira, dodirivanje jezike, njuške, vodu. I, dakle, o tome se radi. Svata te bare kalahu fikum nam. Tajp. Gdje smo stali? Nam. Fela je ta addahu li ademi ma'rifati ille. I nije dozvoljeno da napustimo, dakle, ove dvije stvari, a to je njuški jezik. A? Pa da pređemo na na ostale stvari bez, bez teksta. Zašto? Zato što ne znamo razlog zašto je Allah to zabranio, odnosno zašto je to učinio prljavim. Ne znamo razlog. Ile, razlog zabrane, svatate ovo bare kalofikum, razlog zabrane alkohola jeste? Zašto je Allah zabranio alkohol? Zato što opija. Dakle, nije ovo te abudi, dakle da je nešto isključivo pitanje ibadeta, ne znamo njegov smisao. Allah naredio, I mi se pokoravamo. I to je istina. Svatate? A? Međutim, mi znamo zašto je Allah zabranio alkohol. Zašto? Zato što oduzima razum. Ako nađemo ovo svojstvo kod nečeg drugog, što nije alkohol, droga na primjer, onda ćemo dati isti propis. Jer smo razlog taj našli ovamo, to svojstvo, dakle i droga je haram. A? Svatate? Međutim, učenjaci kasnije odgovaraju novo, pa kažu Allah je, dakle, zašto je Allah učineo psa prljavim? Kažu, ne znamo. Allahu poslanik je dakle zabranio, dakle naredio da se opere posuda, a? Zato što je pas polakao iz posude, dakle njuškom i jezikom do tako vodu, a? I to ne znamo zašto je uradio, ali nam je obaveza da se pokoravamo. Svatate. Međutim, drugi učenjaci kažu, dakle, da je to, uh, <clears throat> da je to neispravno. I većina učenjaka, većina učenjaka je to, tog stava, ila ene neđesetu amali džemije bedenihi, dakle, ono što smo spomenuli, da je šta? da je prljaština psa općenita i da u to ulazi svo njegovo tijelo, ne samo jeziki i njuška i pljuvačka, već cijel pas. وَأَنَّ الْغُسْلِ بِهَذِهِ سِفَ أَمُّنْ أَيْدًا I da je pranje psa, dakle pranje od da psa, općenita. primjer, ako sad u posudu zgazi pas, a? zgazi nogom pas, da li moraš da opereš sedam puta? po, dakle stavu većine učenjaka džumura je obaveza jer je on sav prljav poloko iz nje ili ne ne poloko subhanallah nam ve zalike minhum ilhaqan li sa'iri bedanihi wa famihi i to dakle dakle daju propis cijelom tijelu i svim dijelovima dijelovima tijela i ovo je ispravno mišljenje a zatim kaže li umur zbog razloga Zašto je dakle stav većine učenjaka ispravni, a to da je cio pas prljav, svi njegovi dijelovi, a ne samo Uh, e, njuška jezik, dakle, pljuvačka, bareka laofikum. <clears throat> Prva stvar, i ovo je logično, enne, ennehu juđedu fi bedenihi ađza'en hije enđesu wa akdaru min femihi walisani. Zašto? Zato jer pas na sebi ima dijelove tijela koji su daleko prljaviji od vratniji od njegove njuške. To je logično. Zar nije tako? A? Kažeš pas polokoj Iz iz posude moraš da opereš sedam puta prvi put sa zemljom. Dobro. Prođe pas pored i sedne u posudu i produži dalje. U tom slučaju ne moraš? A? Ko je priljavšije i ko je odvrtnije? Kad je sjeo. Sjeo? Dakle, da ponovi, možda sam, nisam jekavico, rekao sam seo. A? Svatate, ima dijelova tijela koji su projavio od njuške i od i od jezika bez imalo sumnje. Svatate ovo bare kalafiku? Svataš ti? Ja, to je u slučaju. Halali, samo da, da nastavim dalje. E, druga stvar, el asl fil ehkami ta'lil. Osnova je kod propisa da imaju neki, neki razlog. Dakle, razlog naredbe ili razlog zabrane. Svatate? Dakle, osnova da ima. U stvarima koje ne znamo, dakle, razlog, mi svakako to radimo, sprovedimo u praksu. Bez obzira znali ili ne znali. Kao, na primjer, namaz. Šta je razlog obaveze našeg, ovaj, obaveze klanjanja? Odnosno, šta je razlog što nam je Allah naredio da klanjamo? A? Niko ne može dođe da kaže to je radi zdravstvenih. Apsolutno ne. Naravno, ali kažem ja, naše, što se tiče sa stra, akidetske strane, obaveza ti da se pokoravaš. Ali što se tiče šerijetskih propisa, a? u većini slučajeva osnova je da postoji neki razlog što nam je Allah to naredio ili zabranio. Allah nam naređuje samo ono što je dobro za nas, a zabranjuje nam isključivo ono što nam šteti, što nam, u čemu je fesad i mafsada za nas, u čemu je šteta. Samo, samo nam to zabranjuje Allah te barek Dakle, kažemo, osnova je da ima neki razlog. Subhanallah a fa yahmilu ala al-aghlab zbog toga se uzima većinsko većina šerijatskih propisa naredbi i zabrana imaju neki razlog zašto je kamata zabranjena zbog prevare zašto je alkohol zabranjen zbog gubljenja razuma zašto je zinalog zabranjen zbog rušenja časti a i kidanja a, neseba dakle kidanja porijekla Svatate ovo, barek Allah fikum. Kidanja porekla, nema porekla, halas ili miješanja porekala, barekala u fikum, i to je i tekako velika mefseda. A, e, treća stvar, a, e, ennehu zahar el an enne neđasetu kelbi neđasa e, mikrobije, felem tusbih mimma la ta'hil ali iletuhu, dakle, nama je sada, dakle, uvidili smo da je razlog, a, odnosno prljavština psa, nije nešto što je nedokučivo razumski, već se sada naučno dakle dokazalo da je prljavština psa jedna od najgorih vrsta prljavština svatate svatate ovo barek Allahu fikum a wa inna ma asbahat al hukma al hikma al zahira i šta i postalo dakle vanštinski nešto što je svatljivo a razlog zabrane odnosno za razlog proglašivanja psa prljavim svatate ovo barek Allahu fikum I u to ulazi šta? Svi dijelovi, svi dijelovi psa. Kaže imame Šafija, rahmelah tala, džemiju je adail kelbi jeduhu, uedenebuhu, au riđluhu, au ej avubin iza vaka fil ina, gusile seba merratin, bade i haraki mafihi. Svi dijelovi psa, njegova ruka, ili njegov rep, ili njegova noga, ili bili, bilo koji dio njegovog tijela, kada upadne u posudu sa vodom, a, mora će, dakle, da se opere sedam puta i obavezo je, dakle, prosuti tu vodu. Obaveza je prosuti tu vodu iz posude nam. A, a zatim kaže a, Ustaz Tabaraf i Kitab, dakle, u svojoj knjizi, Ruhu din al-Islami, dakle, Ruh din al-Islami, Hikam il-Islam, Le Lewakajatul abdani, taqriruhu bi najasati al-kalb od dakle mudrosti islama a jeste čuvanje dakle ili štićenje tijela od a, prljavštine psa i ovo je jedna od muđiza dakle naučna muđiza islama sa kojom je islam pretekao nauku dakle današnju nauku je islam pretekao dakle u vremenu Allahov poslanik sallallahu alejhi niko nije znao da postoje u, u pljuvačci tog psa da postoje mikrobi, da postoje bakterije, da postoje teške bolesti i tako dalje tako da i duševne i druge, na? Niko to da saba nije znao. Njihovo je samo bilo da se šta da se pokoravaju. Međutim kasnija nauka, dakle kada su došli mikroskopi, šta ti ja znam, i kada su proverili šta je u, u dakle u pljuvačci jednog psa, otkrili su koliko je to koliko je to opasno. Međutim, islam ih je pretek, preteko s tim. Sa čim ih preteko? Sa objavom Allaha subhanahu wa ta'ala. Svatate ovo. I dakle, ovo nije samo jedan slučaj, već toga imaš koliko hoćeš. La haule vela kuvete ila bila. Međutim, onaj koji ima razum, hamdulillah, onaj koji nema, ovo mu ništa ne koristi. La haule vela kuvete ila bila. Zatim kaže, eh, fa inel kilab tu sabu bidudatin eh, šeritije U istinu psi, dakle jedan od, od tih prljavština, dakle on ovdje spominje, kaže Ethbete enel kilab a, temkulu kethire minel emradi ilel insan. Dakle, dokazano je da psi mnoge bolesti prenesu, dakle, prenes, prenesu na insana. A? Pa kažu, pa kaže, a, također pas je jedan od razloga zbog kojeg čovjek dobija a, duda šeritije. Dakle, onaj crv u, u, u obliku trake. A? Dakle, ne znam kako se zove uglavnom, šerit je traka, samo da znate. Dud je crv, duda šerit dakle, je, dakle, crv a, e, u obliku trake. Znate, sigurno se to vidjeli od onih parazita koje se pokazuju, dakle, na televiziji i tako dalje, i tako dalje. E, bare kalafikum. Tete addaha ilal insani u etusibuhu bi emradin uddal, dakle, koju može, dakle, da prenese pas na čovjeka ili druge i tekako teške i opasne bolesti. Nam. Kad tesilu ila haddi al udvani ala hayati, Dakle, dođu, dakle, ima bolesti koji je dolaze na, dakle, do tog stepena da čovjek, dakle, u pitanju moj život ne može da pretekne. Svatate ovo barek, kao besnilo, na primjer, onaj pseća, kako se gaže to? Jasnilo, pseće, jel da? Alas, gotov si. La haula vera kuvete. Illa bila, nam. Zatim kaže: "Wa kad thabata anna jami'a ajnas al-kilab la taslamu min min al-isaba bi hadhihi didan shiritiyya." I takođe dokazano da ni jedna dakle vrsta neđaseta koja potiče od psa bez obzira da li se radilo o uh, njegovoj pljuvačci ili nečemu drugome dokazano je da nije nijedno od ovih stvari nije uh, sačuvato dakle od ovih bolesti ili od ove vrste bolesti a to je dakle ovaj ovaj uh, kako rekao ste vi, crv ovaj što liči na traku, patličara, tako, barek Allah fikum. Fe jeđib i ba'aduha an kulli ma lehu silatun min ma'kuli insani au mašrubihi. I zbog toga je obaveza udaliti psa od svega onoga, dakle od svakog vrsta jela insana ili njegovog pića. Dakle, ako ti dođe tu, te počne ti, alas. Na, la haule, la kuete ila bila. I hamdulillah, sa ovim se završava, dakle, vezano za ovaj hadis. Sljedeći hadis jeste deveti hadis, inša Allah, pokušat ćemo da malo ovdje skratimo, inša Allah, a to je hadis od Ebu Kata, uh, Ebi Katade, radijallahu anhu, ovo je deveti hadis, rekao smo, tako? Nam. Da Allah, poslanik sa sveme, rekao za mačku. A, kada je upitan za mačku, za macu, jel? On je rekao, inneha lejset bineđis, ona nije prljava. Mačka nije prljava, inema hije, min at tawafina alaykum vec je ona od tawafina tawafin je od riječi tawaf tawaf je dakle znate šta je tawaf a tawaf dakle tawaf je ok kruženje ili obil, obilaženje oko nečega a? a tawaf je onaj koji to radi ali u ovom slučaju tawaf u arapskom jeziku je sluga dakle onaj koji je tu u kući a? hadim dakle koji radi tu a? Jeste, on se okreće tu, dodirujete, do, dodirujete rukom i tako dalje. Dakle, on je stalno tu, stalno se tu mota oko. Jeste, barek Allah fikum. Također, Allah posljedno me kaže za nju, eh, inema hije mine tawafine aleikum. Ona je od tih tawafina, dakle, ona se stalno mota tu, stalno je tu. Svatate, nije ona, nije ona prljava. Dakle, ehređahu arba, dakle, četvorica, prenosi, prenose ovaj, ovaj hadis. Dakle, što se tiče ovog hadisa, on je sahih. Imam el Buhari ga proglasio sahihom i u Kajli i Darekutni i, ka, i kaže Tirmizi o njemu has, e, hadisun Hasanun sahih. Nam također ga prenosi Ibn Huzeyma i Tirmizi Rahimala Tala. Tajp. A, šta možemo uzeti iz ovog hadisa? Dakle, mi smo preskočili govor oko njegovih različitih rivajeta, i lanaca prenosilaca. I to ćemo i u buduće raditi. Samo je bitno da spomenemo na početak da li se radi o hadisu koji je sahih ili se radi o hadisu koji je daiv. Ha? Dakle, na, inša Allah, u buduće doćemo do hadisa koje je sam Ibn Hajar, rahimahullah tala, hadise koje ovdje prenosi, pa kaže on je daiv, slabi hadis. Međutim, bismillah, uh, međutim, uh, ocjena Ibn Hajara je neispravna, dakle, u određenim hadisima. A? Pa kada kaže on daif, mi ćemo naći da je drugim lancima prenosilaca hadis ispravan. Taj, šta možemo uzeti iz ovog hadisa? Ona nije prljava, već je ona od onih dakle koji se tu motaju oko vas. Prva stvar jeste da mačka, maca, da nije prljava, je tako? E, fela jenđus la mesethu awalagat fihi. I neće se dakle isprljati ono što je mačka dotakla ili iz čega je ona popila ili pojela, polokala. Dakle, neće se to isprljati sa tim. druga stvar uh, razlog zašto nije prljava ennaha min tawafin zašto zato što je ona od onih koji se stalno motaju tu subhanallah وهم الخدم الذين يقومون بخدمة المخدوم dakle to su dakle tawafin dakle to su oni sluge koji služe dakle ljudima tako Svatate, i ona u neku ruku, dakle, služi ljudima, jel tako? Fata miševe, jel? <laughs> La haule wa la kuvvete illa billah. فهي مع الناس في منازلهم وعند أوانيهم وامتياتهم فلا يمكنهم التحريز منها dakle i ona je stalno tu sa ljudima u kući a i dodiruje posude i dodiruje dakle one vrijedne stvari u kući a i ne mogu oni mačke da se tek tako kako se kaže to da se kutarišu da se kutarišu da se spasu i ovo je jasno dakle može čovjek da dokuči kako je stanje bilo tada svatate ovo barek Allahu fikum nam Iako kažemo da je danas nama moguće da se njih i takako taraksimo, opet ovaj propis ostaje onaka kakav ga Allah ko se se spomenuo. Svatate barek Allah fiku. Nam. E, zatim kaže treća stvar. Ovaj hadis i hadisi slično ovome jesu dokaz za dakle veliko šarijetsko pravilo, odnosno fiksko pravilo o kojima smo govorili el mešekatu teđlibu tajsir poteškoće za sobom povlači olakšicu. Jer ona je stalno tu, kako ćeš da je se, da je se otaraksiš. Svatate ovo barek Allah fikum. Nam. Fe umum uh, eh, al belwa biha džale <clears throat> ma telamesehu al hirra tahiren wa in kane rotaben. Dakle, dakle to je jedan dio ljudskog života, kažem. Aha. Tako da mačka, ako dotakne nešto, makar bilo mokro, dakle, vlažno, mlijeko ili voda, a? da se da sa tim ne postaje prljavo nam četvrta stvar yukasu alal hirra kullu ma shabahaha min al hayawanat Ha? muharrama dakle analogijom da ćemo isti propis mačke svakoj drugoj životinji Ha? koja je dakle na njenom stepenu Ha? pa makar i ona bila muharrama koja je mačka da li je haram mačka da se jede Ha? sigurno mačka je haram da se jede barekallahu fikum Ha? Međutim, svaka druga životinja koja je na njenom stepenu, koja je stalno tu, ne može da se kutarišeš njih, ja? daje joj se, daje se isti propis nam. Velakinaha elifa tedu elhađa ila istimaliha i dakle radi se o nekoj životinji koja je pitoma ili se radi o životinji koju si dakle moraš da je koristiš, trebati poput magarca ili mazge za koju znamo da je prljava i nije dozvoljno da se jede. Dakle, haram je da se jede šta? Mazga ili šta? Ili magarac. A? ali ti treba za korištenje. Ako se isto ovo desi, dakle, od ove životinje, dakle, šta? Ona, ona ne prlja, jer je ona isto stalno tu. Evo, la yumkinu tehrizu minhu kel fer, ili ne može čovjek da ga se spasi, ili kutari ste, poput miša. Svatate, a? Jel miš muharem? Jeste, miš je halam da se jede. Muharem zabranjen da se jede, a? Se već od teki muharem, pa će la haule ve la kuvete ila vila. Dakle, miš je zabranjen da se jede. Međutim, ne možeš mišati te kako da se spasiš, a? I on stalo tu trče po kući. I sad, na primjer, šta ti ja znam, pretrčiti preko, preko nekog Jeste. Ja? Ako upadne, ako upadne u vodu, pa se udavi, a? Onda je on sav neđis i onda je i voda prljava. Međutim, ako on samo tu pretrči ili prođe, ili dotakne, ili njanjuši, to ne bez obzira bez obzira dakle u ovom slučaju ima isti ima isti propis kao ima isti propis kao i mačka svatate dakle da miš pretrči preko brašna na primjer to brašno ne biva prljavim ili popije od nekle ili međutim ako upadne i udavi se onda ima onda ima drugi drugi propis la haula vela kuete illa bila dakle ovo ste svati a peta stvar en fukaha al hanabila wa ghayruhum ja'alu kull ma kana bi qadri halkat il hirra, dakle učenjaci Hanbelijskog mezheba e, i drugi mimo njih su ovaj propis dali svakoj životinji koja je dakle na obliku u obliku mačke koja je poput mačke ili je manja od nje dakle od životinja koje su dakle haram da se jedu tako bare kalafikum i takođe ptice koje su haram da se jedu kao na primjer vrana staviš nešto na prozor i vrana dođe i, i počne tu da kljuca ili da gazi to se šta ne biva prljavo, iako znamo da je vrana haram. Da ne kažemo haram. <laughs> La havle ve la kuvete ila bila. Nam. La havle ve la kuvete ila bila. Dakle, dozvoljeno je takođe, dakle, ove životinje koje su stalno tu, dozvoljeno je šta? Da se dotakne, nije, dakle, prljavo, da se dotakne i tako dalje. Kao, na primjer, da pomiluješ, da pomiluješ mačku, je tako? Barek Allahu fikum. Propis ovih životinja jeste da su čiste, a? ali s tim da čovjek uzima obzir da su one haram da se jedu pa makar se i zaklale na halal način. One su, one ostaju haram, ali vanštinski šta? Vanštinski su čiste jer su stalno, jer su stalno tu, nam. Međutim, dakle ovo je stav koga Hambelija i e, drugi učenjaka, zatim onda šejs kaže, međutim ispravno je mišljenje da ovo ulaze sve životinje koje su, dakle, u stalnom dodiru sa insanom i čovjek ne može šta? Dakle, one su stalno tu. Svatate ovo barekalofikum. Dakle, u ovo ulaze sve vrste, sve vrste životinja. E, bez obzira da li bile velike ili bile male, odnosno manje od, od mačke, je li tako, barekalofikum. E, I razlog, dakle, ovoga jeste inaha mine tawafina aleikum, one su od one, onih koji se motaju tu oko vas. Dakle, ako bilo koja dru, živeverica ili šta ti ja znam neka druga životinja, ona stalno tu, a? ona, ona ima isti, Isti propis. Neko će reći, međutim, da li, zašto onda to ne važi za psa? A? Zašto? Jer je propis psa spomenut jasno u drugim hadisima. Svatate ovo, barek Allaho fikum. A? Alhamdulillahi, rabbil alemin. A, šesta stvar, imamo li još vremena, imamo još četiri minuta, inša Allaho teala. Šesta stvar, inna ha lejset bineđis, ona nije prljava. Iz, dakle, ovih, ovo, ovog dijela, dakle, govora Allahovog poslanih sveme, svatamo, odnosno ovo je dokaz a, e, da je mačka cijela čista. Dakle, da je cijela čista i da nije, da nije prljava, bez obzira da li se radilo o njenoj jel, jušci, jel, ili se radilo o njenom tijelu. A? Neki učenjaci kažu, a, e, iz ovog hadisa se svata da je samo, dakle, njena njuška je čista. A? Ako bi polokala iz nekoj posude, međutim, sve ostalo je prljavo. Međutim, Allah poslan se ne rekao, inneha, ona, u istinu ona nije prljava. A? Pa je rekao ona šta? Općenito barek Allahu fikum nam. Dakle, ovo je, hamdulahi, rabi lalemin jasno. Sedma stvar, kaže Ibn Abdul Ber, rahimahullahu ta'ala. Fil hadithi dalilun ala enne ma ubiha lena ittihaduhu fasu'ruhu tahir. Dakle, iz ovog hadisa, dakle, ovaj hadis je dokaz da sve ono što nam je dozvoljeno da imamo, da držimo, jel, od životinja, njegova pljuvačka je čista. Njegova pljuvačka je čista. Li ennehu mine tawafina alejna, jer se radi o životinji koja se stalno oko nas smota. ومعنى توافينا علينا الذين يداخلوننا ويخالطونها značenje ovog tawafine koji se motaju oko nas jeste ulaze kod nas dakle u sobe u prostorije i dakle miješaju se s nama svatate ovo barek alafiku nam tajb I posljednja stvar, dakle, na što ukazuje ovaj hadis jeste, a, e, da je propisano kloniti se svih vrsta neđaseta. Dakle, propisano je, ovaj hadis ukazuje, sam ovaj hadis ukazuje da je propisano da se klo, čovjek kloni svake vrste neđaseta. La haule vela kuvete illa billa. Uh, e, <clears throat> Taib. وإذا دأت الهاجة أو الضرورة إلى ملامستها فيجب التنزه منها مجتم ako, kako se kaže to, darura, nužda ili hađa ili potreba, ako si prinuđen, dakle, da dotakneš ili da otkloniš tu prljavštinu, obavezat je da otkloniš. Dakle, obavezat je da otkloniš, šta smo rekli? Hadis ukazuje na to da ti obaveza da se kloniš prljavština, neđaseta. A? Međutim, ako si prinuđen da je otkloniš, onda ti je obaveza da je otkloniš, pa makar moro i da je dotakneš. Svatate? Na prvom mjestu kažemo obaveza ti da se kloniš. Ne smiješ da je diraš, nikako. Neđaset. Međutim, ako je potreba da ga otkloniš, onda u ovom slučaju moraš da ga otkloniš, pa makar ga i dotakao. Onda ovdje navodi primjer pa kaže وَذَلِكَ كَلْ إِسْتِنْجَا بِيَدِ الْيُسْرَ kao što je čišćenje lijevom rukom od, od velike ili male nužde. A? Dakle, obaveza ti je da se kloniš. Međutim, kada dođe potreba, onda moraš da otkloniš pa makar i koristio šta? Ruku. Svatate ovo, barek Allahu fikum. A, wal izaletu el enjas wal akdari biha ili otklanjanje dru, drugih, dakle, neđaseta ili prljavština, dakle, šta? ruko Svatate ovo, barek Allahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taj da vas Allah nagradi za slušanje. Molim Allah da oprosti meni i vama i svim vjernicima. Barak Allah u fiku. لكننا لم ننحني zamikanje, zamikanje. Ostaje samo put vjernika, vjernika. kojima se ne dozvoljava da šire Allahove svjetlo, za koje kaže mnogo toga, a najmanje istinu. Istinski naslednici vjerovjesnika, koje ne možete čuti sa novotarskih, nego samo sa sunetskih mimbera. واضرب واقصف بالهاون وعلى الكافر لا تتهاون إلى أمريكي صاحوا يا بوش الحق علي يا بوش الحق علي na portalima www.stazomislama.com i www.esunne.com vam nudimo islamske teme, informativni materijal, utubhana video i audio, downloaden arhive, Kur'an i tefsir, akida, fik, zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Zato nas posjetite www.pauta.com Soba put vjernik. Allahove robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunetskih mimbera www.pautalk.com www.pautalk.com صدى ديرنك لا تتهاون الامريكي صاحون يا بوش الحق علي يا بوش الحق علي